بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون हे पैगम्बर सलाहु वसलम तोखे न मोकिलियोसूं पर मेरी इंसान ज़ात सभिनी माण्हुनि लाइ सॼी दुनिया जे माण्हुनि लाइ ख़ुशबरी ॾींदड़ बशीरनि वनज़ीर आहे जे करे भला किन अक्सर नास आसला इहा पर घणा माण्हू इहा हक़ीक़त न ॼाणंदा आहिनि इहा आयत आहे अठावीह सूरत सभा जी जेका सूरत पढ़ीसूं पिया हींअर ऐं अञा पढ़ूं पिया हिनखे की हाणे हिन जी माना हिन जी माना ते थोरो तवजो था करियूं इनशाह त अलाह सुभाणे ताला रसूल अल कजे त इना अरसल नाक इना अरसल नाक असां तोखे मोकिलियो आहे मानो इहो अहिड़े अहिड़े क़िस्म जी आयतूं जेके आहिनि से तेरहं दफ़ा क़ुर शरीफ़ में श्री तेरहनि जॻहियुनि ते आयूं आहिनि फ़रमायाई त सूरत बकर में अलाह सुभाणे ताला फ़रमाए थो त इना बशीरनि व वनज़ीर बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलियोसूं ख़ुशिखबरी ॾींदड़ ऐं जे ॼाणींदणु बिलहक़ जो लफ़्ज़ हिते वधीक आयो त इन आरसलनाक बिलहक़ आरसलनाक बशीर व नज़ीर आहे उहो बि पंहिंजी जॻह ते पर चए हक़ सां तोखे मोकिलियोसूं हिन में को बातिल कोन्हे हिन में को कूड़ कोन्हे हिन में का ठगी कोन्हे सूरत निसाह में फरमाई उणासी आयत जेका आहे सूरत निसाह जी तोखे असां इंसाननि इंसान ज़ाति रसूल करे मोकिलियोसूं ऐं अलाह उनजो वधीक शहीद आहे शाहिद आहे यानी शहीद आहे ॾिसे थो परखे थो कफ़ा बिला ऐं शहीद काफ़ी आहे शहीद हुन ते तोखे असां रसूल करे मोकिलियो आहे पंहिंजो वरी सूरत निसा जी आयत आहे असी ऐं ओड़े क़िस्म जी आयत आहे पंहिंजे सूरत शूरा जी अठेतालीह आयत जंहिंमहिल आहे वमन मनत फ़ अरसल नाख अलह हफ़ीज़ा अरसल नाख फ़ा अरसल नाख अलह हफ़ीज़ा जेकॾहिं हू मोड़ी था वञनि तो तुंहिंजे पोयां नथा अचनि पर भॼी था वञनि तोखां परे था ठही था वञनि त पोइ तोखे को असां हुन ते हफ़ीज़ करे कोन मोकिलियो आहे यानी तूं हुननि जो प्रोटेक्टर कोन आहीं तूं हुननि जो हरू भरू ज़ोर मस्तु करे हुननि खे ईमान ते आणण वारो तूं कोन आहीं इहा सूरत निसाम में फरमाईं ऐं पंहिंजो सूरत शूराम जठेतालीह आयत में फरमाई फ़इन आरदू हुन में फ़ैन वमन त वल्ला त वल्ला पुठिते हटनि वल्ला वल्ला पुठिते हटी मोटी वञनि आरदू आल्सो आर माना पासो करे तोखां जेकॾहिं पासो था कनि तब फमा अर्सल नाख अलम हफ़ीज़ आहे त तूं जेको आहे हुन ते हफ़ीज़ कोन आई तूं हुननि खे प्रोटेक्ट करण वारो हुननि खे हरूभरु ज़ोर मस्तु करे गार्ड कोन आई हुन ते वंदूक खयो कलाशनको खयो बीठो जीअं हुनजे मथां त बसि दी दीन आण न त मारिया थो बसि चुपु इहो कोन्हे तुंहिंजी ड्यूटी तुंहिंजी ड्यूटी रुॻो आहे त पंहिंजो इस्लाम जी ॻाल्हि त हुनखे ॿुधा बसि पोइ असीं ॼाणूं हुन हू ॼाणनि बसि राकल पाण ॼाणंदो हाणे अहिड़ी क़िस्म जी आयत वरी सूरत राज जी आयत टी आहे जंहिंमें फरमाए अलाह फ़रमाए थो कज़ालिक अरसल नाक फ़ी उम्मतिन कदु ख़लत मिन क़बल हा उमिन कदालिक अरसल नाक असां मो मोकिलियो तोखे फ़ी उम्मतिन क़दु ख़लत मिन क़बल हा उममन अहिड़ी क़िस्म सां असां पुराणियूं जेके क़ौमूं हुयूं उन्हनि ते बि न बि मोकिलिया पंहिंजो सूरत राज मंझि या टीं आयत पोइ वरी सूरत असरा अरसल हिम वकील आहे हाणे हुते चई त हफ़ीज़ तोखे कोन करे मोकिलियो तूं हुनखे वरी फरमाए थी तो अला ताला फरमाए सूरत असरा में तोखे असां हुननि ते वकील करे कोन मोकिलियो आहे त बसि हूं तूं हर बसि तूं जेको मुस्लमान ॿिए हंधि फरमाईं त तुंहिंजे वस में न आहे त हुननि खे इस्लाम ते तूं आणी इहा ड्यूटी असांजी आहे इहो कमु असांजो आहे तुंहिंजी ड्यूटी रुॻो आहे त बलाव मुबीन पंहिंजो पधरी जेका ॻाल्हि आहे सा हुननि खे ॿुधाए छॾ हिते फरमाईं त तूं वकील कोन आहीं हुते हुननि सूरतुनि में ॿुधाईं निसा में ऐं सूरत शूरा में त तूं हुन ते हफ़ीज़ कोन आहीं गार्ड कोन आहीं चौकीदार कोन आहीं हुन ते ऐं हुन वकील कोन आहीं हाणे फरमाए थो सूरत इस्लामी फुरक़ान में बिल हक़ अंज़ल न हो इहे असां हक़ सां नाज़िल कयो आहे हक़ नज़ल मुबशर तोखे असां कोन मोकिलियो आहे सवाइ इन जे जो तोखे मुबशर करे ऐं नज़ीर करे उहो बशीर सो बि ख़ुशिखबरी ॾियण वारो ऐं उन सां उनजे उबतड़ जेको पंहिंजो वॉर्निंग ॾियण वारो नज़ीर उहो बि इन मंझि पर हिते वरी फरमाई त मुबशर मुबशर जेको हरी वराए वराए वराए वराए बशारत ॾिए उहो असां तोखे करे मोकिलियो आहे वमा अरसल इलाह व नज़ीर आहे हुन हुननि में फ़रमाई त बशीरनि व नज़ीर आहे हिते मुबशर व नज़ीर आहे ऐं हुन खां पोइ फ़रमाए त वमा अरसल इलाह रहमत आलमीन या सूरत अंबिया में अलाह सुबान ताला थो चए त असां तोखे मोकिलियो न आहे कंहिं ॿिए सूरत में पर सॼी आलमनि ते रहमत आलमनि ते माना इंसान ते जिन ते ऐं फ़रिश्तनि ते मलाइकनि ते काफ़रनि ते मोमिननि ते पथरनि ते पहाड़नि ते जेके रूह जी वारियूं शयूं आहिनि जेके साह वारियूं शयूं आहिनि बेसाह जूं शयूं आहिनि सभिनी जे लाइ तोखे असां रहमत करे मोकिलियो आहे उन जी पोइ तशरी वरी उन सूरत में थींदी इहा सूरत अंबिया जी आयत आहे अरसलना वमा रहमत आलमीन या सूरत अंबिया जी हिकु सौ सतीं आयत हा वरी सूरत फुरख़ान मंझि पंजवीह सूरत आहे फुरक़ान जीअं छवंजाह आयत में फरमाए थो अलाह अलाहनो ताला वमा अरसल नाख इलाह मुबशरनि वनज़ीरा जीअं मुबर ऐंज़ाब में सूरत जी पंजी थालीह आहे हीअ आयु हे असांजा नवी नबी इना अरसल नाख असां तोखे मोकिलियो आहे शाहिदनि वज़ीर हाणे हिते शाहिद आहिनि ऐं पंहिंजो तोखे असां शाहिद करे मोकिलियो आहे असां तोखे मुबशर करे मोकिलियो आहे असां तोखे नज़ीर करे मोकिलियो आहे शाहिद कीअं आहे अलाए हज़ूर सलाहु ॿियनि उमतुनि ते शाहिद थींदो त असां हीअ उमत जेका आहे सा वरी ॿियनि उमतुनि ते शाहिद थींदी माना त क्राइटेरिया जेको थींदो उहो परखण जो ॿियनि क़ौमुनि खे हीअं दीन इस्लाम जी बर्ख मुताबिक़ थींदो त हिन हीअं नमूने सां हलियो या कोन हलियो हिन नबी जे मुताबिक़ हलियो या कोन हलियो अहिड़ो नमूनो this will be the criteria for all the other nations of the world previously went वा या फ़र्माई सूरत एज़ामी या यू नबी हिन अर्सल नाक शाहिद ऐं मुबशर ऐं व नज़ीर शाहिद ऐं मुबशर ऐं नज़ीर हाणे फरमाए सूरत फतह में अहिड़े नमूने जी आयत आहे जंहिंमें फरमायो फरमाए अलाह सबान ताला इन अरसलनाक शाहिदनि वबरनि व नज़ीरा सूरत फ़तह जी अठी आयत ऐं सूरत अहज़ाब जी इहा जेका पंजतालीह आयत बि शाहिदनि मुवशरनि वनज़ीरनि जा लफ़्ज़ हिन में अचंदा हिन खां पोइ सभा सूरत में जेका हीअ आयत हींअर पढ़ीसूं पिए अरसलनाक इलाह काफ़त लिनास बशीर ऐं नज़ीर आहे पोइ हिन जी माना था कयूं त काफ़त लिनास छा आहे त अछा हुजनि जीअं ॻाढ़ा हुजनि जीअं कारा हुजनि जीअं सावा हुजनि जीअं पीला हुजनि कंहिं बि क़ौम जा हुजनि किथे बि हुजनि कहिड़े मुल्क़ जा हुजनि सभिनी ते तोखे बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलसूं पोइ हिन जी वरी पोइ असां पढ़ंदासूं हिकिड़ी तशरीफ़ इनशा हाणे इहे थी वियूं तेरहं दफ़ा हर सलना तोखे असां मोकिलियो ॿियनि रसूलनि खे अरसल न हो हज़रत यूनिस इस्लाम जे मुतलिक़ याज़रत मूसा इस्लाम जे मुतलिक़ मुख़्तलिफ़ ॿियनि जॻहियुनि ते अरसल न हो या ॿियनि खे असां मोकिलियोसीं हिन सां रसूल ऐं अरसल हिन जे लाइ घणी क़ुर शरीफ़ में लफ़्ज़ आहिनि वरी हिन जी माना था कयूं रशीदुद्दीन अल महबूदी साहब फ़रमाए थो मां अरसल ना खे इलाह काफ़त जी माना जे मुतलिक़ फ़रमाए थो त हीअ अलजामियत लिशैन अलमानियत अन तफ़रुख लहू व मिन अल कफ़ाफ़ मिन अल ऐश व कौलक कफ़ यदक ए अजमा हा इलैक والمعنى وما أرسلناك إلا آمة للناس كلهم العرب भले अजम अरबी हुजे को अजम हुजे अहमर हुजे ॻाढ़ो हुजे भले असवद कारो हुजे पीलो हुजे भले जिन भले इंस जिन जो हुजे व तक़ी कहिड़ी इन ई अहिड़े क़िस्म जी माण्हू सभु मां निकिरंदियूं मां इला सकाफ़त की कौल नबी सलाह ख़तम बिहनि न बी यून न मूं ते ख़तमु थिया त भई वरसल त अलिना सकाफ़त ऐं सभु इन्सानु ज़ाते हाणे अॻियां न जेके हुआसीं पंहिंजे पंहिंजे क़ौम ते लाथा विया ऐं आहे काज़ी साहब हिन जी तस्रीफ़ कई आहे पंहिंजे हुन तकरीर में उहा सिंधीअ में ॿुधणु खपे अंग्रेज़ी में पंहिंजो वरसल त इल न सिखाफ़ पोइ अज़त अब्बास अब्बासी अला ताला हिन जे तरफ़ां हदीस आहे रसुल साज़म फ़रमायो त काल आई ख़मसन वला अकूल फ़ख़्रा चए चवे थो पंज शयूं मूंखे ॾिनियूं वयूं आहिनि ऐं आउं हुन ते फ़खुर जी ॻाल्हि कोन थो करियां भई हीअ ॼण मूंखे अता थियूं आहिनि हुन में को फ़खुरु कोन्हे अहिड़ो को हथु वॾाई कोन्हे ॻाल्हि हक़ीक़त आहे ॼण ईअं आहे बसि कहिड़ी ॻाल्हि आहे पहिरीं त बासत इलल अहमर उल अस्वद जेके बि ॻाढ़ा की कारा अछा पीला नीला सभु उन्हनि ते असांखे मतिलबु त मूंखे मोकिलियो वियो आहे सभिनी ते आऊं मोकिलियो वियो आहियां उहे अॻे जेके क़ौमूं हुयूं पंहिंजे पंहिंजे पैगंबर पंहिंजी पंहिंजी क़ौम ते हुयूं उहा ॿी ॿी ॻाल्हि आहे जालती अल अर्ध तहूरनि उहा मस्जिदनि सॼी धरती जेका आहे स मुंहिंजे लाइ पाक ताहिर कई वई ऐं ते आउं निमाज़ पढ़ी सघां थो किथे बि उहो मस्जिदनि सॼो ॾेई सघां थो न आहे ॿियूं क़ौमूं अॻियूं जेके हुयूं से सवाइ टैम्पल जे सवाइ चर्च जे सवाइ हुनजी जेका इबादत गाह हुई उन खां ॿाहिरि निमाज़ नथी पढ़ी सघिया असांजी हीअ उमत मोहम्मद सलाहु जी आहे किथे पढ़ी सघे थी असीं घर में पढ़ी सघूं था पार्क में पढ़ी सघूं था पंहिंजे बाग में बुस्तान में ॿनी पी खेती में जिते बि आहियूं असीं पंहिंजो सफ़र में गॾु ते घोड़े ते पढ़ी सघूं था निमाज़ पंहिंजो ऊठ ते सुवारीअ ते कार में वेठा कार वञे पई असीं निमाज़ पढ़ी सघूं था भई सॼी अल धरती बि जेका असां सॼी पाक करे ॾिनी हुई अलाह ताला असांजे लाइ उहो अल अर्द तहूरन वस्जिदा ॿी टी ॻाल्हि आहे त अल मोहनम वलम यहल अहदन कान कबली माल ग़रीमत जेको जंगनि में हथ ते आयो पोइ अलाह रसूल फ़रमायो त इहो मूं ते हलाल कयो आहे मां अरे गनम गनायम ऐं इहे अॻु में क़ौमुनि ते हलाल न हुया हुयासरत बि रोब फो यसीर मिन अमामी बसीरत शहर ऐं चोथी ॻाल्हि इहा त मुंहिंजो रोब जेको आहे मुंहिंजे नाले जो रसूल रसूलफाक सलाह जो नालो अलाह अकबर थो कजे त फिफड़ था फथ कनि माण्हुनि जा पंहिंजो सॼी क़ौमुनि जा हाणे हींअर जेको नालो वटि अलाह अकबर कर हिते वेठे त पंहिंजो उहो वाइट हाउस जेको आहे हुते ॾके थो सॼी धरती ते ईअं ॾके थी रसूल रसोल्लास जो नालो था वठनि इहो रोब जेको आहे रसूल फरमायो त महीने जो सफ़रु हाणे हीउ महीनो त तमामु वॾो आहे हींअर कलाकनि जा मन सॼी ॻाल्हि पहुची थी वञे सॼी धरती जे चइनि चइनी पासनि खां त इहो रोब जेको आहे हिन दीन जो हिन मोहम्मद सलाहु जो सभु क़ौमूं हिकिड़े पासे आहिनि हीअ हिकिड़ी क़ौम आहे हीअं सभु क़ौमूं हिन जे पोयां लॻियूं पियूं आहिनि पर हिन क़ौम हिन उमत ते रोब ॿियनि क़ौमुनि जे इन जेका मैस पंहिंजो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जेके इस्तेमालु था पिया कनि मुस्लमान मुल्कनि ते हुनजो रोब मोमिननि ते कोन्हे मोमिननि जो रोब काफ़रनि ते आहे घणो हींअर जेको आहे उहा साॻी हर हक़ीक़त जेका आहे साईं ईअं आहे त सॼी धरती ते हींअर सभु को माण्हू फथके पियो पंहिंजो त छा ॻाल्हि आहे बसि नुसरत रोब पव यसीर मिन अवामी मसीरत शहर हिकिड़ो हिकिड़े महीने जे सफ़र जे मसीरत खां अॻु में मुंहिंजो रोब जेको आहे माण्हू पहुचंदो त ई अचेव थो नबी पाक हुन जा माण्हू अचनि था हुन जी उम्मत अचेव थी इहा ॻाल्हि ईअं हाणे थी वई अलाई पंहिंजी ॻाल्हि रसुला साल थो अकूल फ़ख़रा पंजी ॻाल्हि फरमाए थो चए थो त रसुल साल फरमायो त मुंहिंजे लाइ शफ़ात जेका आहे ॾिनी वई आहे मूंखे ऐं जेका ऐं योौम क़यामत जे ॾींहुं जेका कंदुसि ऐं इनशा सभिनी जे लाइ आऊं शफ़ात कंदुसि सवाइ उनजे जंहिं अलाह जंहिं शरीक न कयो आहे कंहिं बि शइ खे अलाह ताला अलाह ताला सां उन सभिनी जी ऐं शफ़ात कंदुसि यौम क़यामत जे पंज ॻाल्हियूं ख़ासि मूंखे ॾिनियूं वयूं आहिनि पोइ हिन में रशीद साहिबु अॻिते फरमाए थो वकील मांस تكفهم عما عليه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام وألحاو فيه للمغالب مبالغة بشيرا بالجنة لمن آمن ونذيرا من النار لمن كفر <clears throat> ولكن أكثر الناس يعني أهل مكة لا يعلمون لا يصدقون يعني नमूने हीअ ॻाल्हि असां हिते कईसीं इनशा पंहिंजो आयत इनशा पढ़ीसूं हाणे अॻिते वरी बि आयत पुल हे मुंहिंजा पैगम्बर छो त मूंखे उहो ॾेखारियो चओ हिन खे मूंखे उहो ॾेखारियो जेके अलाह ताला सां शरीक़ियो मूंखे ॾेखारियो चयोगिज़ शरीफ़ न आहिनि पोइ अलाह ताला जेको आहे सो ताक़त वारो सगारो आहे अज़ीज़ आहे ऐं हिक वारो आहे हकीम आहे उहो लाहुल अज़ीज़ल हकीम पोइ फरमाइज़ु ग अक्सर नास लायालमून या अठावीह आयत आहे जिन जी तस्वीर ही कयसूं माना कईसूं भई यकोलियूं न मथा हाज़ल वदि हाणे जेके आहिनि छॾींदा कोन जा चवनि था किथे उहो अला वाइदो के किथे आहे कॾहिं ईंदो कॾहिं थींदी इहा ॻाल्हि त भला असां ॾिसूं भई यकोलियूं न मथा हाज़ल इन कुन तुम सादकीन जेकॾहिं सचो आई सच तव्हां सचायो त पोइ भला कॾहिं थींदी क़यामत कॾहिं थींदी ॿुधायो कुल लखुमुम रसूल साह अल اللہ ताला हुकुम थो फ़रमाए त कुल लखुम हिननि खे चओ त मियाद योौमन इन जो अपॉइंटमेंट हिकिड़े ॾींहं जी थी पई आहे चुकी फिक्स थी वई आहे हाली पंहिंजे डायरी ते तव्हां लिखी छॾियो आहे लोह महफ़ूज़ वारी डायरी असां जेका हुन ते लिखी छॾियो असां कुल लखुम मियाद योमन ला तस्तर जेका ताख़ीर कोन्ह थींदी हिकिड़ी ग़रीब ऐं वला तस्तदमू न का अॻिते थींदी घड़ी हिकिड़ी न को अॻिते थींदी न को पोइ ते थींदी उहा असां फिक्स करे छॾी आहे अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड टाइम रखी छॾियो अथऊं उहा कंहिंखे ख़बर कोन्हे कंहिं फ़रिश्ते कंहिं मलाइक खे कंहिंखे ख़बर कोन्हे अलाह ताला खे ख़बर आहे क़ुर शी में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पुछनि था पोइ अलाह ताला चए थो पंहिंजे पैंबरनि खे पंहिंजे पैगर सलाह साधू खे त पंहिंजो उन्हनि खे चओ त मूंखे का ख़बर कोन्हे अलाह खे ख़बर आहे ऐं उनखे ई ख़बर आहे कंहिं ॿिए खे ख़बर ई कोन्हे इन ॻाल्हि जी सिर्फ़ु अलाह खे ख़बर आहे चओ तव्हां लाइ अहिड़े ॾींहं जो अंजाम आहे जंहिंखां हिकु घड़ी न की देरि कंदो न की अॻिते वेंदो बसि उहो अची जंहिं वक़्तु अचणी आहे त अची वेंदी पर हिकिड़ी चइजे त क़यामत सुरा आहे जेका हर क़ौम ते हर इंसान ते अचे हर फर्द ते अचे थी जॾहिं असां मां को माण्हू गुज़ारे थो वञे त बसि उहा क़यामत हुनजे लाइ हिकिड़ी क़यामत सुगर उहा अची वई हुनजो वक़्तु हिते धरती ते पूरो थियो बसि हाणे हलंदो अॻिते पोइ अलाह जी बादशाह में पहुची वियो हुई अॻ में ई बादशाह हुई को बादशाह ॿाहिरि कोन हुई हिते जॾहिं धरती ते पियो घुमियो फिरियो आकड़ सां ऐं पंहिंजो टिंड फं फंक फुंग करे पंहिंजो पियो घुमियो तॾहिं बि को अलाह जे हुकूमत खां ॿाहिरि कोन हो पर हाणे वियो हुते हाणे पाण ॼाणे अलाह ॼाणे हुते छा थो थिए को हुतां मोटियो कोन्हे जेको असांखे अची ॿुधाए पर पैगम्बर आहिनि ॼणु ॿुधायो त हीअं थींदो हीअं थींदो हीअं थींदो क़ुर में इहे ॻाल्हियूं आहिनि तौरात में ॻाल्हियूं आहिनि इंजील में ॻाल्हियूं आहिनि वेदनि में ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हाणे उहो को माण्हू पढ़े सम्झे कॉल लधी न कफ़र हाणे फरमाए थो कॉल कालल कफ़रु लनेन बिहाज़ल क़ुर चए असीं कोन हिन खे मञीदासीं <laughs> हाणे हिन ज़िद खे छा कबो चए थो असीं क़ुर खे ठुप कोन मञीदासीं बसि कालल लज़ीन कफ़रू लन ओमेन बेहाज़ल क़ुरान खे क़ुर खे असीं मञीदासीं कोन ठुप कोन मञीदासीं वला बिलीब ऐं न की हुनखे मञींदासूं जेको हिन खां सवाइ अॻ में आयल आहे यानी तौरात इंजील ज़बूर फलाण तीर मटी जेके बि वेद की पंहिंजो किताब जेके आयल आहिनि असीं ई कोन मञींदासीं कोन छा कंदो रसूल पाक खे हुकुम कोन्हे तूं हुनखे ज़ोर मस करे मञिराए बसि चए ठीकु आहे भलो तर हाणे अलाह ताला चए थो हुन जवाब में छा थो फरमाए चए थो भलो तर इंदर रबी एम يرجع بعدهم إلى بعد القول يقول الذين हाणे हीअ बि सीन पेश थो करे अलाह अलाह ताला ॾेखारे थो त जेकॾहिं उहे ॾिसनि हा हुनखे क़यामत वारी ॾींहं जी ॻाल्हि जेका हिनखे ख़बर कोन्हे जंहिंखे हिनखे मञनि कोन था न को क़ुर खे था मञनि जेकॾहिं उहा हूंदा ॾिसनि त कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेको हिकु जॾहिं क़यामत ॾींहुं हीअ काफ़र जेके हंधि हिक ॿिए खे सुवाल जवाबु कंदा हिकु ॿिए खे निहारे ॾे निहारींदा ऐं हिक ॿिए ते मयार कंदा बदिनम इला बदिन यर्जो वरंदा हिकु ॿिए ॾे बम इला बन हिकु ॿिए ॾे मुलंदा अलौल ई चवंदा यकूल लज़ीनाफ़ूज़ीन तख़बरू जेके हीअंर आहिनि जिन खे ॿियो हिसाए वेठा आहिनि उहे चवंदा हुननि खे जेके मुतक़बर हाठीला वॾाई वारा आहिनि हुनखे चवंदो आहे लो अंथुम लखुन लखुना जे जिताईं वड़ा न हुजो हा त असीं त मोमिन हुजूं हा तव्हांजे करे असां फिट फिटासूं तव्हांजे पोयां लॻासूं असांजो हाल तव्हां जहिड़ो थी वियो ॾिसो हिकिड़ो हाल थियो आहे असांजो लो ला अंथुम लखुना मोहमिनीन जितां जे न हुजो आहे त असां मोमिन थियो थियो वेठा हुजूं हा हींअर जनत में हुजूं हा छा दोज़ख में हुजूं हा हींअर लाया आहिनि वॾाई वारा वॾेरा चौधरी मलिक जेके फलाणा ज़रदारियूं आहिनि अलाए कहिड़ा छा छा नाल नवाज़ शरीफ़ु अनिकुम अनिल होदा हिदायत खां असां तव्हांखे रोकियोसीं बाइज़ जॉक में जॾहिं हू आई हुई तव्हां वटि हिदायत त असां त रोकियो कोन हो तव्हांखे भल कुंथुम मुज़िरियमि ई त हीअ पाणी जेको आहे ॾोहारी हुयो पाणी जो मुज़िर हुयो तव्हांखे असांखे असां कोन रोकियो हाणे वरी हू चवंदा हीणा जेके आहिनि से वरी हथ खे चवंदा वकाल सदाफ़ू मखर ते मकर जेको रिथाऊं जेके बदमाशी जूं कंदा थिए कंदासीं रातिनि जो ॾींहं जो इज़ताह न असां आया हुते हुकुम थिए असां हीउ कयो त हीअ न कयो हीअ न कयो हीअं अहिड़ो अथव हीअ न बि अहिड़ो अथव ही हीअ ॻाल्हि अहिड़ी अथव मतिलबु असांखे हर वक़्तु हुते असांखे अचो हुकुम थिए कयो न इज़त बिल आहे असांखे हुकुम थिए कयो त जो कुफ़ुर कयो अलाह जो माना अज लहू अंदाज़ आहे ऐं हुन सां गॾु शरीक अख़्तियार कयो उहो अलाह हिकिड़ो कोन्हे अलाह मुंहिंजो चाचो आहे हुनजो मामू आहे हुनजी ज़ाल आहे हुनजो पुट आहिनि इहे आहिनि उहे आहिनि उहे असांखे रोज़ु तई चवंदा हुआ ईअं करियो अख़्तियारु व नकफ़ुर बिल आहे व न अल लहू अंदाज़ आहिनि हुन सां अंदाज़ पैदा कयो हुन सां शरीक पैदा करियो हुन सां अख़्तियार करियो असर निदाम हाणे इहा ॻाल्हि हुनखे चवंदा पोइ चवंदा पंहिंजी इहा जेका निदामत आहे असां लिकाईंदा अ असर नदामत लमा राहुल अज़ाब जेॾीमहिल अज़ाब ॾिसंदा त पंहिंजी निदामता रोकींदासीं हाणे त मरी वियासीं हाणे त पातासूं हाणे त तव्हां कीअं निकिरंदासीं हे त वरी झिठ थी वई हली असर नदामत लमा राहुल अज़ाब वज अलगल हा अला ताला हुन ते चए थो वज अगलाल अगलाल जेके आहिनि ज़ंजीरूं जेके आहिनि फी आना हिन काफ़रनि जे हिन में गिचीन में त असीं विझंदा हुआसीं माना हथनि खां वरी गिछियुनि ताईं हुन जूं ज़ंजीरूं जीअं हिते पाण वटि वटि विझंदा आहिनि जेलनि में पोइ माण्हू खे ज़ंजीर विझंदा आहिनि मथे मथे खां वठी हेठि पोइ वीचारो वेंदो आहे पियो अहिड़े नमूने सां ज़ंजीरूं विझंदा हुआसीं हुनजे अगलाल फी आना खिलज़ी हिन कफ़र हल इला मा कानू या मलून अलाह फरमाए थो हुते त छा असां जेको कयो हुओ उन खां सवाइ कंहिं ॿी ॻाल्हि जी जज़ा था ॾियूं छा तव्हांखे जेकी कयो हुओ उनजी तव्हांखे जज़ा था ॾियूं हीअ हीअ जज़ा अथव जेको कयो हुओ जेको हथु वॾाई जेको कुफ़ुर कयो जेको शिरक कयो जेको हिन जो हाणे हीअ अथव नतीजो हल इला मा कानू या मलून फमा कंहिं बि करीअ में कंहिं बि बस्तीअ में असां को नज़ीर न मोकिलियो नज़ीर रनिंग करण वारो पैगंबर न मोकिलियो इलाहफ़ पर हुनजी जेके मोतबर हुआ चौधरी जेके वॾेरा मलिक जेके हुआ सेठ वेठा हुआ जंहिं ॻाल्हि ते तव्हीं विया आहियो असीं हुनजो कुफ़ुर कयूं था असीं नथा मञूं बसि ठुप कोन था मञूं जॾहिं बि न बि मोकिलियोसीं त पोइ ईअं कयूं इना बिमा ओरसल तुम बि काफ़िरून जेको त जेको तव्हां सां तव्हां जंहिं ॻाल्हि ते मोकिलिया विया आहियो उनजो असीं कुफर था करियूं बसि असां मञूं कोन था वकालू न अक्सर अमवाल आहे ईअं पियो चयमि की असां वटि घणेई पुट आहिनि असांजो औलाद आहे असांजा घणेई नौकर चाकर इहो खोड़ आहिनि असांजा औलाद आहिनि अमवाल आहे मालत आहे माल आहे वेल्थ आहे प्रॉपर्टी आहे ऐं वॾा घर आहिनि महल आहिनि हीअ आहिनि उहे आहिनि पंहिंजो ताजमहल ठाहिरायो अथऊं हेॾां फलाणो हू ठारायो अथऊं हे अहिड़ो महल हुन पासे ब्राडंड में हेॾा अमेरिका में हेॾा ऑक्लैंड में हेॾा फलाणे हंधि अमेरिका जे पेरिस में हेॾा दुबई में असांजा घर वॾा वॾा लॻियूं पिया आहिनि सिंगापुर में घर लॻा पिया असांजा बमा आहिनि अमाल आहिनि औलाद आहिनि माल बि आहे वेल्थ प्रोपर्टी ऐं औलाद बि आहे असांजो घणो ॾिसंदा केतिरा नौकर चाकर सभु आहिनि ममा नअबीन असां ते अज़ाब कीअं थींदो असां ते अज़ाब थींदो ई कोन मामा आहिनि बि न सलाहु सलाह चयो हिनखे जेको तव्हांखे औलाद मिलियो जेको वेल्थ मिली जेका प्रॉपर्टी मिली हिन खे चओ त इहो अलाह ताला जंहिंखे चाहे तंहिंखे वसी करे थो ॾिए रिस्क घणो करे थो ॾिए जंहिंखे चाहे तंहिंखे घटि करे थो ॾिए भला अखियुनि अक्षरनि यानी इहा अलाह ताला जी चाहत आहे पोइ चवंदा असांजी अल्ला ताली त असांखे हिते रिस्क मिले घणो त पोइ हुते बि असांखे उहो ई रिस्क ॾींदो पोइ हुनजो वरी आर्ग्यूमेंट अहिड़े क़िस्म जो थो थिए पोइ वमा वरी बि फरमायो अलाह ताला वमा वला तो ज़ुल्फ़ा त तव्हांखे जेको औलाद ॾिनोसूं तव्हांखे जेको म माल ॾिनोसूं तोको असांजे वेझो तव्हांखे करण जे लाइ कोन्हे उहो तव्हांखे असांजे वेझो कोन कंदो सवाइ इन जे इनजे इलाह मन आमन सवाइ इन जे जो चवां तव्हांजो औलाद ईमान वारो हुजे तव्हां पाण ईमान वारा हुजो उहा अमल सालनि तव्हांजो औलाद अमल साले करे ऐं त पंहिंजो उहे तव्हां पाण बि अमल साले करो पोइ हिक ॿिए खे वेझा ईंदो पोइ असांखे वेझा ईंदो बाक़ी जेकॾहिं रुगो माल आहे दौलत आहे ऐं ठगियूं वेठा कयो दुनिया ते ज़ुल्म वेठा कयो त पोइ असांजे वेझो तव्हां कोन ईंदो इहो माल तव्हांखे वेझो कोन कंदो न को इहो औलाद असांजे वेझो कंदो तव्हांखे वमा वॉल खुम वला औलादु तकर्रुम इंदना तक़रब क़रीब करे असांजे वेझो करे असांखे इंदना असांजे वेझो करे इलाम सोलिह जुज़ा पोइ उन्हनि खे असां ॿीणो जुज़ा ॾींदासूं औलाद बि उन्हनि जो सालियो हू पाण बि साले पोइ असां हुनजा जेको جيڪا جزا آهي असां छॾींदासीं पोइ हुनखे वधीक ॾींदासूं औलाद साॼो हूंदो हुननि हुनजो हुनखे वधीक फ़ाइदो थींदो वुम फील आमून पोइ हुते जिनत में ग़ौरफात में अमन सां वेठा हूंदा न को का गणती हूंदियूं आहिनि न को को डपु हूंदियूं न को को ॾाहु हूंदियूं न को का बुख न को का उञ न का का सख़्ती न का का ॻाल्हि आमिन अमन सां हूंदा वुम फील आमिनून लज़ीन आमनून इहे सफ़ी आयातिना पर जेके असांजे आयतुनि में कोशिशि था कनि त मुआज़ीन आजिज़ करण जी कोशिशि था कनि असांजे आयतुनि खे लीणूं था करणु ॾियनि उन्हनि रद्द करण जी कोशिशि था कनि जेके उन जे लाइ असां छा कयो आहे लज़ीन सो नफ़ी आयातिन मुआज़ीन उलाए कफ़िल अज़ाब मोहदरून उन्हनि खे हाज़िर कंदासूं अज़ाब में विझा विझंदासूं पिया हूंदा अज़ाब में हाज़िर हाज़िर नाज़िर कुल इन रबी यप्सुतर रिस्क लिमई शौ मन इबादी उहो साॻी ॻाल्हि अॻु में जेका कल फरमाई त इन कुल इन रबी यप्सुतर रिस्क लिमई शौ वई यकदिर हिते फरमाई कुल इन रबी यप्सुतर रिस्क लिमई शौ मिन इबादी वई यकदिर इबादी जो लफ़्ज़ वधीक विधाई बाक़ी सॼी ॻाल्हि साॻी आहे यकदिर लहू वमा अन फ़ख़्तु मिन शइन ख़र्च नथा करियो अलाह जे राह में का मिनशन मिनशेन फुकलिफ़ पर उहा तव्हांखे मोटाए ॾियूं था असीं यानी जॾहिं तव्हां कंहिं बि ख़र्च था करियो अलाह जे राह में त ओतिरी तव्हांखे वरी असीं वधाए ॾींदासीं हुनजो उहो ई पोइ असां मोटाए था ॾियूं असां पोइ हिते था करे ॾियूं यानी ईअं कोन तव्हांजी ज़ाहिर थी वेंदी हिकिड़ो त भई आख़िरत में मिलंदी न पर हिन धरती ते रस फरमायो क़ुर शिमी बि